Alhamdulillahi Robbil alamin, as-salatu ala rasulillah. Ruh ibn Tarif aytadi. Men Xolid ibn Validni qo'shinning ichida bor edim dedi. O'sha Vardon, ya'ni Rum Heraqlga jo'natgan Vardon 12 mingta askari bilan kelganida eslaringlarda bo'lsa, so'ngra ular mag'lub bo'lib orqaga chekinishgan edi. Ular chekingandan keyin dedi, men Xolid ibn Validni bilan birga edim. Mana shu vaqtda bizlarga Ubbot ibn Sa'd al-Hazrami degan kishi elchi bo'lib keldi. Buni Shurahbil ibn Hasana, Payg'ambar alayhisolamning vahidini kotibi jo'natgan edi. U shunday xabar bilan jo'natgan ekanki, Xolid ibn Valid hali 90 mingta askar kelayotganligidan xabari yo'q. Va unga mana buni xabarni berdi. Ya'ni ey Xolid ibn Valid, siz xushor bo'lar ekansiz, 90 mingta askar bilan yana Vardon qaytyapti ekan. Unga Rum Heraqli qo'shimcha kuch jo'natibdi deb aytadi. So'ngra bu kishi Xolid ibn Valid Abu Ubayda ibn Jarroh roziyallohu anhu bilan maslahat qiladilar. Maslahat qilatda nima qilishdi? Shunda Abu Ubayd ibn Jarroh u kishiga maslahat beradiki, ya'ni mana shu vaqtgacha mana ko'p askarlarimiz har yerda bo'ldi, endi hammasini jamlashimiz kerak bo'ladi dedi. Ya'ni musulmonlar bir qancha yerlarga bo'lingan edi. Hatto fath etilgan shaharlarga ham o'zini askarlarini ma'lum-ma'lum bir qo'shinlarda tashlab kelgan edi Xolid ibn Valid. Mana masalan, Shurahbi ibn Hasana Busro yerlari dedi. Muaz ibn Jabal esa Havron yurtlarida edi. Yazid ibn Abu Sufyon esa Balqo yurtlarida. Nu'man ibn Mughira esa Tadmar va Arka shaharlarida edi. Amr ibn Nas esa Falastin dedi. Mana shularda hammasiga xat yozingda, hammasini jamlangan deyapti. Bu 90 mingtaga qarshi hammamiz bitta yerga jamlanmasak qiyin dedi-da, mana shunga mashvara qildilarda, so'ngra Xolid ibn Valid xat yozdi. Xatida, ya'ni hamma amirlarda hamma yerlardagi hozir aytlari zikr qilingan shaharlardagi amirlar musulmon amirlarga xat yozdi, bittadan nusxa qildi, hammasiga jo'natdi. Tezda meni oldimga kelinglar deb. Dushman ya'ni 90 ming askar bilan kelayotgan, buni qarshisida turishligimiz qiyin bo'ladi. Biz juda oz sondamiz, sizlar hammamiz bir yerga jamlanaylik deydi, xatini jo'natadi. So'ngra Xolid ibn Valid, ya'ni bular o'zi aslida Abu Bayd ibn Jarroh bilan Ya'ni Damashqni muhozara qilib turgan edilar. Damashqqa kirmoqchi edilar. 12 mingta bilan Vardan keldi boshda, yana qaytib ketdi. Yana Damashqqa kirmoqchi bo'lganda yana 90 mingta bilan kelyapti-da. Yana Damashqqa kirish imkoniyati bo'lmayapti. So'ngra Xolid ibn Valid Abu Ubayda ibn Jarroh bilan maslahat qildi, aytdiki, keling dedi, "Ey Abu Ubayda, siz oldiga o'ting" dedi. shu vardan kelayotgan 90 mingta qo'shinga qarshi oldin bir safsiz siz keting, men orqa tarafda turayki, chunki ayol yosh bolalarimiz bor dedi. Ayollar bo'ladi, yosh bolalar va mol dunyolari bo'lgan, olingan g'animatlar. Shularga men qarab ketaman orqada dedi. Desa Abu Ubayd jarohat Jarroh aytadiki, "Yo'q, siz oldi bo'lganingiz yaxshi. Siz jangda yaxshi bilasiz. Vardon to'g'ri kelsa ham siz birinchi duch kelganingiz yaxshi. Men orqadan bu nomuslarimizni men himoya qilib ketaman" dedi. Xo'p dedi, shunda Xolid Valid, mayli bo'lmasa men oldiga o'taman dedi-da, orqaga 1000 ta askar bilan Abu Bayd ibn Jarroh ayol yosh bola bola chaqalar bilan qoladi-da. so'ngra Xolid Valid o'zi 90 mingta nimaga qarshi ketadi. Bular tezkorroq yuradi, orqada ayol bolalar bilan bo'lgani uchun Abu Bayd ibn Jarroh, ya'ni karvon orqada qoladi, sekinroq yo'lda ketadi. Buni endi ko'rgan Damashqliklar musulmonlar qochib ketyapti deb o'yladi. Aslida bular 90 mingtaga qarab ketyapti, lekin u Damashq ichidagilar o'ylaydiki, ba musulmonlar mana endi qo'rqdi, 90 mingta kelayotgan eshitib turib, endi bular qochib ketyapti bular deydida, ya'ni ular ruhiyatlari ko'tariladi. Va mana shu vaqtda ular Damashqda bir Bulis degan bir bitroq bo'lar ekan, Rumda o'zini ishongan odamlardan, ehtirom qiladigan odamlardan bo'lgan ekan, bu yo mashhur chavandoz qo'mondan bo'lgan ekan, lekin haligacha Damashq jangida ishtirok etmagan edi. Va buni oldiga endi bular keldilar. damashliklar keltirdi, Damash aholisi kelib turib, aytdiki, Bulisga mana mana shunaqa shunaqa holatlar bo'ldi. Endi siz ishga chiqing, yordam bering bizga, deb unga o'zlarining dardlarini aytdilar. Shunda aytdiki, shu vaqtgacha men jangga qatnashmaganim sababini bilasizlarmi dedi. Sizlar dedi, erkaklarcha jang qilmayapsizlar dedi. Sizlar ko'p orqaga chekinyapsizlar dedi. Shuning uchun men sizlarga hal chiqmagan. Agar menga ahd bersanglar, mana shu holatga qarshi jang qilaman deb, men sizlar bilan oxirgacha qonimizgacha desanglar, men chiqaman dedi. Men uningga kifoya qilib beraman. holatni o'zim tinchitaman dedi. orqasidan bor Abu Baydani ham nima qilamiz? Xolidgacha boramiz dedi. Mana shu gapni aytdi bu. Ya'ni bu yerda bular ko'ryaptiki, Abu Baydim Jarroh ozchilik bilan qolib qolgan orqada. So'ngra ular aytdilarki, "Ha, tamom" dedi. "Ey Amir, biz sizga itoatda bormiz" deydi. Işte. Oxirgi qonimizgacha Masihni nomiga qasam ichamizki, oxirgi qonimizgacha jang qilamiz deydi. Işte. Bularda olgandan keyin darhol kiyimlarini olib shu safarmand bo'lib turgan vaqtda uni ayoli keldida aytdiki, kuyovga aytdiki, ey suyukli yorim dedi, siz bu yo'lni tutib noto'g'ri tanlayapsiz dedi. Nimaga deysan deganda men tush ko'rdim dedi. tushunmisiz siz ana shu musulmonlar bilan yo'l o'qitibsiz va ularda bir savlatli bir kishi Xolid ibn Valid deganni sizni qatl etibdi dedi. desa seni Masih seni baxtli qilmasin betiga shapalaveradi. Sen Masih seni badbaxt qilgur dedi. Sen tushlaringacha u arablar keladigan o'qibdi. Sen qo'rqib ketganligingdan dedi. Qarab turasan, men Masihdan nomiga qasam ichaman, tez kunlarda Xolid ibn Validni kelaman seni cho'chqalaringni, uyimizdagi cho'chqalarimiz osha boqadi dedi. Senga bunga qasam ichaman dedi. Deydi, keyin chiqib ketadi u. U ayol aytadi, men sizga nasihat qildim, lekin dedi, men shunaqa aniq ko'rganman deb aytadi, qolaveradi. Gapini olmaydi, u chiqib ketadi. So'ngra bu Abu Ubayd ibn Jarroh orqasidan yetib keladi-da, Abu Ubayd ibn Jarroh ko'radiki, orqadan Damashqdan chiqib kelyapti. Subhanalloh dedi, da Xoli to'g'ri aytgan ekan dedi. Xoli to'g'ri aytgan ekan, orqada men qoladiganda men unamapman, O'sha qolsa yaxshi edi ekan, u mendan ko'ra jang taktikani yaxshi bilar dedi-da, shu ikki taraf ya'ni musulmonlar bilan ya'ni bular yo'liqib ketadi. Qattiq jang bo'ladi orada. Bu ana shu hozirgi Bulis Abu Bayd ibn Jarrohni qasqirishga harakat qilaveradi. Shuni qatl etish harakat qilaveradi bu kishini. Ho, jang razi qizib turgan vaqtda, lekin yaxshiki Xolid Valid hali ancha uzoq ketib qolmagan bo'ladi. Bir chopar ketadi-da, ular tezkor hujum bo'layotganligini tezda bu chopar bor yetkazadi Xolid Validga. Tezda yordamga boring, Abu Bayd ibn Jarroh shuni hujumga uchradi, hattoki deydi bir qancha ayollarimiz asira tushdi deydi. Hatto asira ham olib ulgan bo'lishadi ular. So'ngra Xolid Valid aytadiki, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Dizda men Abu Baydaga aytgan edim, men orqada qolay degan edim, lekin u kishi o'zi buni xohlamadi. Mayli Alloh subhanahu va taoloning qadari dedi-da, darhol tartib qilishni boshladi. Rafi ibn Umayrani 1000 ta otliqqa boshliq qildida aytki sen oldida bo'lgin dedi. Qo'shinda oldida bo'lgin. Va Abdurrahmon ibn Abu Bakr Siddiqni esa 2000 ta otliqqa boshliq qildida dushmanga yetib borgin dedi va o'zi ham orqasidan yo'l etishdi Abdurrahmonning orqasidan. So'ngra bu Abu Bayda ibn Jarroh roziyallohu anhu boshligida bo'lish bilan qattiq jang bo'lib turgan vaqtda mana bular endi tezkor hujumlik bilan yana bular tezda oldiga ketgan musulmonlar yana orqaga qaytib yordamga yetib kelishadi. Shunda Ziror ibn Azvar, boyagi Havla bin Tazvar buni singlisi ham qutqardi-ku. Mashhur aka singillar asa mashhur ketyapti jangni ko'ryapsizlar. Ancha rol o'ynayapti. Yana bu kishi takbirlar aytib kirib keladi. qattiq takbirlar tikilib keladiki, bundan ularga yana ruhiyat tushadi. Mana shu o'rinda bir kichkina bir urg'u berib o'tamizki, ozgina bir urg'u berib o'tamizki, dushmanlar bugungi kundagi dushmanlar ham hattoki ana shu Amerikan askarlari ham boshqa yana kufurni spetsnazlar ham o'zlari e'tirof etadiki, biz hatto shu terroristlar takbir aytganda 5 yil, 10 yilda ta'lim olgan ta'limlarimiz esimizdan chiqib ketadi dedi. Ya'ni takbir shunaqa o'zini bir nimasi bor ekan, haybati bor ekan takbirda. Ya'ni bular takbir bilan aytib kirib kelganda, yana ular shunday qo'rqib ketishdi. Va buni Bulis eshitgan edi, Zirol ibn Azvarda. Boyaga ikkitasini asir olganlik, ikkitasini qatl etganligini, yana jangda qilgan qahramonlarning ko'p buni haqida eshitgan edi. "Ya bu haligi shaytonki" dedi. ko'rdi. Buni Izroil ibn Azvar eshitdi, aytdiki, "Ha, to'g'ri aytasan. Agar seni o'ldirishingda men sutkashliksa, qilsam, men shaytonman" dedi. Dedi unga qarab hujumga ketdi. <clears throat> So'ngra un bilan qatta uni bor, uni oldi, yor qatta jang qildi. Uni asir oldi. Asir ol o'ldirmoqchi bo'lganda u aytdiki, "O Badaviy" dedi. "Meni tirik qoldiradigan bo'lsang, seni bola chaqalaring, ayollaring, mol-dunyoing omonda qoladi" dedi. Ya'ni u boy aytganimizdek asir olib orqadagi ukasiga ukasi bitirishga berib jo'natib yuborgan edi. Bor bo'ladi, olib ketib, u ayol bilan yosh bo'ladi, asir olinganlar jo'natib yuborgan bo'ladi. Va ular ma'lum bir masofaga borib to'xtab turgan bo'lishadi, kutib turishgan bo'ladi. Ukasi to akamga bir nima bo'lganini bilmay turib, men ketmayman bu yerdan deb, ular bir anhor bo'yida ana shu yerga kapala tikib, ana shu yerga bir haymalar qilib, ana shu turib turgan bo'ladi, bir qancha askari bilan. So'ngra Ziror ibn Azvar, ya'ni bu kishi aytadiki, mana shu kunda shunday bir qattiq jang qildi dedi, hamma tarafdan ular muhosiraga oldi dedi. Bu Damashliklar, chiqqan Damashliklar 6000 ta askari dedi. 6000 tadan 100 tadan oshiq oshimasi qoldi dedi. Qolgan hammasi mana shu yerda qatl etdi Allohning bilan dedi. Ya'ni qatl etishgan 6000 ta askardan 100 tadan ziyoda qoldi, qolsa deyapti. 100tadan bir qancha qo'l bilan sanaydigan darajada edi deydi, qolgani qatl etilgani deydi. So'ngra qaradikki, bizga aytildiki, xabar berildiki, ayollarimiz asirda tushganligi. So'ngra Xolid Valid bilan Zirar ibn Azvar gaplashadi. Ya'ni buni singlisi endi boyaga Havla ibn Azvar qizi asirga tushgan bo'ladi. Hmm. Ya dedi-da meni singlim tushdi, yana Muslima opa singillar tushdi, shuni qutqaraylik dedi Xolid ibn Validga. Bo'ldi, inshaalloh qutqaramiz. Mana o'zing qo'lingga mana asir olding ularni boshlig'ini, yana bir qancha asirlar oldik. Albatta dedi, ularga alishtiramiz inshaalloh dedi. dedi-da so'ngra bular endi u ana shu ayollarda boyga aytganimizda ular ma'lum bir masofadan keyin ular to'xtab turganida mana shu yerga qarab ular hujum qiladi. Xolid ibn Validlar ana shu yerga orqasidan qulab ketadi ularni. Ungacha endi u yerda bo'layotgan holatni qarang. U Bitres Arshida turgan bo'ladi-da, aytadiki, meni akamdan bir xabar kelmang uchun men shu yerda turib turaman degan bo'ladi. So'ngra ayollarni musulmon ayollar bir qatorga tizib ko'rib chiqadi, yaramas. Bu Alloh bu dushmani mal'un Bitris hammasini ko'r chiqatdi va Havla ibn Azvar tanladi. Shu meni ayolim bo'ladi dedi. Bu meni cho'rim bo'ladi dedi. Dedi shunisi menga yoqdi dedi. Qolganlarni o'zingizlar bo'lishinglar, lekin bunga tegmanglar dedi. Deb ular hatto bo'lishib ham bo'lishadi, taqsim qilishib oladi. Qilatda keyin ulardan ana shu hayman ichiga qo'ygan bir vaqtda bu Havla bint Azrar boyi ham akasini qutqarishda qanaqa jang qildi? O'tgan darsimizda aytib o'tdik. Bu ayol yana ana shu yerda ayollar ta'rif qilish boshlaydi. Muslim ayollarga aytadiki, "Ey muslimalar" dedi. "Ey Alloh subhanahu va taologa qullik qiladigan muslima ayollar" dedi. "Sizlar o'zingizlarda mana shu rumliklarda aytdik, yemini qo'y, mol va hayvonlarga yem tashib beradigan shunaqa cho'ri bilasizlarmi?" dedi. shunchalik o'zinglar zalil bo'lishga rozi bo'lasizlarmi? Qada qolsizlar g'ayratinglar dedi. Sizlar mujohid yigitlar tarbiyalayotgan musulmon ayollarsizlar, mujohid ayollarsizlar. Qani o'zingizlar ko'rsatinglar dedi. Qani o'zinglar bir ko'rsatinglar, shajoatingizni ko'rsatinglar, dushman lol qolsa hatto dedi. Dedi, "Sizlar ayollar nima tarqibda ish katta-da." Da'vat ish katta. Hmm. Ya'ni hali ayollar ruhiyat ko'tarilib ketadi. Haya dedi, haqiqatan u dushmanlarni hozir dedi, patchang'a chiqaramiz dedi. Hali ayollar bu yerda kelishadi. Ya'ni ular ayollarni pisand qilmasdan shuncha bir uyga tashlab qo'ygan bo'ladi, chodir ichiga. Endi bu ayollarni kutishmaganda jang qilishin dushman, harbiy odamlar. Shunda bular hammalari kelishdi-da, so'ngra bu Xavla binti Azvar aytdiki, hammamiz bir-birimizga yaqin turamiz, deyapti. yaqin tunamizda plan qilishyapti endi. Hammamiz plan sal hali odam shu yerdan atrofimizda ozayganda 2 ta 3 ta qora turar ekan shitayda. Shu taxtalarni olamiz, chodirda taxtalar sug'uramiz edi. Shu atrofda bir qancha yog'ochcha bo'ladi. Shu bilan borib hammamiz zich bo'lib uni urib o'ldiramiz inshaalloh. Kelishyapti, haligini oldik, haligini chaqirishadi, eshitadi askar. Askar bir xizmat bor dedi. Shunda kelib o'rtaga olishadi, urib-urib o'ldirib qo'yishadi. uni o'ldirishadi. Yo, nima bo'lyapti ikkinchi sherikka? Uni ham o'rtaga olib o'ldirishadi. Bu yerda bir qancha musulmon ayollar bo'lgan, adad aytilmayapti, Lekin shunaqa qilib qatl etishadi. ikkita uchtasini o'ldirishadi. So'ngra bu nima bo'lyapti, nima bo'lyapti boyagona Bitris keladi. Yetib keladi-da, nima bo'lyapti desa, unga aytishadi. nafarlari. Shuna shunaqa bu ayollar mana qozon qiladi deganda, "E" dedi. Rumliklar, biz rumliklar dunyoni titratib turgan eng kuchli davlat bo'lamiz. Bizga uyat bo'ladi bitta musulmonlarga yutqizsa dedi. Bu musulmon musulmon ayollar kelib dedi, musulmon e, musulmonmiz deyotgan ayollar bizga eng qo's uyat bo'ladi. Ham ular bilan qilich bilan jang qilsa uyat bo'ladi. Tirilishilar buni dedi. sharmadalikku dedi. Bironta odam dedi, bularga qilich sug'urmasin, bularni qatl etmasin, tirilib ushalsin dedi. Hmm. deb buyruq qiladi. Ya'ni bir tarafdan ularda bir qandaydir ichida insof ham bo'lganda oldingilarda. Ya'ni ayol kishini o'ldirishni ep ko'rmayapti shular. E, Tirik ushlaylar deyapti. Ormasmi bular bilan jang qilsak dedi. Degan hammalar bo'ldi, tamom deb aytdi yana, "Anavi meni ayolimga tegmanglar" dedi. Dedida so'ngra <coughs> Bular kelishdi hujum qiladi, ayollar zid joylashib olgan deydi. Kimimiz kelsa o'rtaga ol, urib, urib o'ldirib, nimasini oladi Qur'onni. Shunaqa qilib 30 tasini o'ldirdi deydi. 30 tasini o'ldirdi, hech olisha olmagandan keyin axiri bu o'shalar yaqinlashdi. Bu bitiris baqirdi ularga. ayolaga debdi baqirib aytdiki, nimaga Havla bin Azvarga baqirgan ekan. U arabiya ayol" deyapti. U arabiya, sen deyapti qilayotgan ishlaring bilan sen hammani lol qoldiryapsan, qilayotgan janglaring bilan. Bo'ldi, bas qilgin deyapti. Sen menday insonga, menday rumduk katta qo'mondoniga ayol bo'lishlikka sen rozi emasmisan? Menga tegadigan bo'lsang deyapti, kelajakda men seni baxtli qilaman. Meni katta-katta saroylarim bor, Heraklda oldi shunaqa obro'larim bor deyapti. Deganda Bu ayol aytdiki, Havla bint Azvar, "Ey mal'un, yana minta mal'un" dedi. Yana ming marta mal'un, la'nat bo'lsin senga. <laughs> Allohga qasam kelyapti, agar men seni ustingda zafar qozonib qoladigan bo'lsam, sen qo'lingni tutsang, men seni boshingni uzlaman, hattoki men qo'yimni boqizganini seni loy ko'rmayman dedi. Bu <laughs> ayol shunaqa dedi. Shunda u aytdiki, sen sen bilan yashashdan Xudo saqlasin, bas saqlasin dedi. Sen ayol bilan yashashdan dedi-da, sendan ko'nglim sovudi dedi bu. <laughs> dedi shunaqa jang bo'lib turgan vaqtda ungacha Xolid ibn Valid bilan Ziror ibn Azvarlar u yerdan yordam kelib qoladi. Keladida bulardan hammasini ana shu yerda qatl etishadi, qatl qatl etib ulardagi askarlarni bir qanchasini qatl jang boshlanib ketadi. Mana shu vaqtda ana u Bitris nima qiladi? Bor mana seni hadya qilib akeni oldiga bor ekan, u ham qochib ketar ekan. Bunda keyin akasi aytadida, uzoqdan baqiradi. U hadiyaga yaxshi hadiya bilan javob berish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham va idza huyaytum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Agar sizlarga agar sizlarga salom beriladigan bo'lsa, assalomu alaykum deilsa, xuddi ana shunchalik beringlar yoki undan ko'ra ziyodaroq qilib, va alaykum assalom rahmatulloh deb ziyodasi bilan beringlar degan. Sen singlimni qo'yib yubormang hadiya qilasan, sen undan yaxshiroq ziyodaroq bilan hadiyangga javob beraman dedi. Borib orqasidan qatl etdi uni. Mana senga hadiya dedi. So'ngra mana bu yerda bular g'olib bo'lib musulmon ayollarni qutqarib Xolid ibn Validlar ya'ni orqaga chekinadilar. Tezda chekinaylik dedi. Tez Abu Baydan oldiga boraylik. Ya'ni Rumiylar kelib qolmasin deb bular yana orqaga qaytadilar. Abu Bayd ibn Jarrohni oldiga keladida Xolid ibn Valid bo'lib o'tgan ishlarni aytib beradi. Bu musulmon ayollar qilgan qahramonliklarini, ularni qilgan shajoatlarini bayon qilib aytib beradi. Shuning uchun birodarlar mana shu o'rinni eslatib tutishligimiz kerakki, mana bu hozir dunyoda bunaqa mintaqa hozirgi vaqtda yo'q-da. Ya'ni bu Alloh taolosi shunday bir ne'mat berganki, ayollar ham kichkinayu qurol, katta qurol hammasidan foydalanishning imkoniyati bor bu yerda. Ya'ni e'dod qildirib qo'yish kerak ayollarga. Ko'ryapsizki, inson boshda har xil narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni qurollarni ishlatadigan bo'lishi kerak. Bu ayollar ishlatishni o'rgangan ekan qilishlarda. Ya'ni bizning davrimizda qilishga, ya'ni ish yo'q, balkim avtomat, pistolet shularni yaxshi o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zlarini himoya qiladigan holatda bo'lishligi kerak bo'ladi. Bo'lib ham siz bilan biz mas'ul bo'lamiz. Agar bizning oilalarimiz bilmaydigan bo'lsa, ayollarimiz yoki mahramlarimiz shu bizni singlimiz bo'lsin, opamiz bo'lsin, kimimiz bo'lsa ham qarindoshlarimiz bilmasa, mas'ul bo'lamiz. Chunki bu yerda imkoniyati bor. Vatanda imkoniyati yo'q, lekin bu yerda imkoniyati bor. Ya'ni ular ham e'dod qilishlari kerak bo'ladi. So'ngra bular orqaga qaytgandan keyin Abu Bayda ibn Jarrohni oldiga bordilarda, yana endi Vardan tarafga qarab yo'lga chiqyaptilar. Ya'ni 90 mingta kelayotgan askar tarafga yo'lga chiqdilar. Bu yerda muallif aytadiki, ana shu Vardanga qarshi hujum hijratning 20-sanasini safar oyida bo'lib o'tgan dedi. Mana shu safar oyida boyagi boshqa shaharlarga jo'natgan xatlariga ijobat qilib qolgan amirlar yetib keldi dedi. Hammalari to'plandilar, musulmonlar ham. Xo'p, so'ngra bular Zahak ibn Ulub aytadiki, bizlar ana shu Vardanda 90 mingta askari bilan yo'liqdik. Ular 90 ta safida, Har bir safida mingtadan askari bor edi Vallohi dedi, ular shunaqa shunaqa o'zlarida harbiy kiyimlar kiygan ediki, harbiy siloh, harbiy silohlangan edi, biz bunaqasini ko'rmagan edik dedi. Shu vaqtgacha hali biz shuncha yillar jang qilgan bo'lsak, hali bunaqa askariy insonlar ko'rmagandik. Shunchalar, ya'ni zinatlik, harbiy kiyimlarni zinat bilan kiygan, shuni hammasi tish tirnog'igacha qurollangan holatda dedi. So'ngra bir-birimizga yaqin kelganlarimizdan keyin Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu da'vat qila boshladi. Ya'ni o'zini qo'l ostidagi askarlarini ham da'vat qila boshladi musulmonlarda. Mana shu o'ringa ham bir e'tibor beramizki, ya'ni Alloh taolo ya yuhan nabiy yuharridul mu'minina alal qital dedi. Payg'ambar alayhisalom mu'minlarni jangga qiziqtiring dedi. Ya'ni jangdan sovutish kerak emas, jangga qiziqtirish kerak. Ya'ni payg'ambar alayhisalomga buyuryapti, jangga qiziqtiring deyapti. Ya'ni bugungi kunda ham mana shunday Muaz ibn Jabaldek, ya'ni islom ummatini jihodga qo'zg'ab turadigan ahli kerak bo'lyapti. Mana shunday ulamolar kerak bo'lyapti. Ya'ni jihodli ruhni tarbiyalaydigan, ya'ni ummatni g'ayrat bilan tarbiyalaydigan, ya'ni unaqa opa singlini nomusini tajovuz ketsa ham qo'shnilar ichidagi hikmatlik, esli bola qilib emas, ya'ni g'ayratli, shijoatlik, shuni qasosini oladigan, shunaqa qilib tarbiyalaydigan, ya'ni ahli ilmga kerak bo'lyapti. Payg'ambarini suratini karikatura qilsa ham, yo'q, jim turinglar, hikmatdan emas hozir. Ya'ni ustozlarni o'g'irlab qamab yo'q qo'rsam, yo'q, jim turinglar, hikmatdan emas deydigan ahli ilm emas, balki ularga ana shunday qasosda hayot bor deydigan, kofirga qarshi jang qilinglar deydigan. Mana Muoz ibn Jabal mana bu yerda dushmanlarni qarshisida bular 90 mingta askarda oldi, o'zini mana shu oz musulmonlarga qalblarini ko'tarib ularga da'vat qilyaptiki, qanchadan qancha oz toifalar bo'lganki, Alloh taolo ularga g'alaba bergan. Kam min fi'atin qalilatin g'alabat min fi'atin kaseera. Qanchadan qancha oz toifalar bo'lganki, ko'plagan toifalar ustiga g'olib bo'lgan. Qani ey musulmonlar, sizlarga hurlar zinatlangan holda kutib turibdi. Ey musulmonlar, sizlarni Robbinglarni jannatda kutib turibdi. Deb mana shunday ular ruhiyatlarni ko'tardi. Ular ruhiyatni ko'tarib jangga qo'zadi, ular hammalar ruhiyati ko'tarildi. Allohu akbar. Mana shunday bo'lishi kerak. Lekin bugungi kunda nima qilyapti hozir? Ba'zi ahli ilmlar nima qiladi? Yo'q, Amerika qarshi jang oladimi deydi. Yana qat ruhiyatini tushiradi. O'zi sinib turgan nimani yana sindiradi? O'zi bizni o'zbek xalqi ham masalan necha yildan beri xorlandi o'zi. 100 yil rus bo'lsa, keyin mana Karimov tilmasdi, yana endi oyoqqa turasan, yo hikmatdan emas, zim turing dedi. Hikmatdan emas. Hozir vaqti emas dedi. Qachon vaqti bo'ladi? Qiyomatda bo'ladimi? Bugun shuncha ishlar bo'lib turib, jihod vaqti emas bo'lsa, qachon vaqti bo'ladi? Shayx Abdul Azam aytgandek, Alloh qasam, bugungi kunda jihod farz bo'lmasa, demak, umuman qiyomatga jihod farz bo'lmasa ekan dedi. Qachon bo'ladi bo'lmasam? Xo'p, demak, mana bu yerda Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu mana shunday ularni ruhiyatlarini ko'tardilar. Birinchi ketin shu ahli ilmlar da'vat qila boshladilar. Xolid ibn Valid qo'mondonlar, Zirar ibn Azvar hammasi birinchi ketin askarlarini ruhiyatini ko'tardi. Ya'ni asosiy masala demak, ana shu Alloh subhanahu va taologa bo'lgan tavhidda, ya'ni yakka Alloh bilan bog'lanishida. 90 mingta askar bilan yo'liqishib oson emas, birodarlar. Va so'ngra ular Alloh subhanahu va taolo maqtagandaqa innallohu yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alloh o'zining yo'lida tutash binolar kabi saf-saf bo'lib jang qiladigan mujohidlarni yaxshi ko'radigan oyatiga binoan saf-saf qilib tiza boshladilar. Xolid ibn Valid saf-saf qilib tizdiki, zich joylashgan edi. Uni Vardon ko'rib turardi. Ya'ni u birinchi jangda yo'liqqan Xolid ibn Validlar bilan. Unda qo'rquv bor edi. Hmm. So'ngra ikki taraf bir-biri bilan yaqinlashgan vaqtda Xolid ibn Valid aytdiki, kim birinchi bo'lib bizdan chiqib beradi ular qarsiga deganda, Zirar Nazar men dedi yana. Ya'ni men chiqaman dedi. Chiqdi-da u ana shu yerda deyapti, yakkama-yakka hammasi bilan yakkama-yakka chaqirdi. Ya'ni bu shu yerda Zirar Nazar chiqdi-da menga yakkama-yakka chiqaman, kiming bo'lsa ham chiqa ber, faqat yakkama-yakka dedi. Deganda Varda uni ko'rib tanidi-da Ya bu dedi, meni o'g'lim o'ldirgan qotil, jigar ko'sham o'ldirgan dedi. Ya'ni kim menga buni qasosini olib beradi mendan? Mana shuni qasosini dedi. deganda bitta qo'mondan chiqdi. Men men olaman dedi. Dedida keyin u yakam olishi chiqdi. U mag'lub bo'ldi. Uni ustiga g'olib bo'ladi. So'ngra ana shu yerda u o'zini eng sara odamlardan yig'dida 19 tasini taylab qo'ldi. 19 tasini yakkemek qatl etdi deyapti. Alloh akbar, qarang. Yakkemek yakka 19 tasini bu kishi qatl etdi. So'ngra u aytdiki, axiri, "Yo bu buni yengib bo'lmayapti, bu o'zi odam bu, bu qanaqa odam?" dedi-da. So'ngra <clears throat> bu o'zi chiqaman dedi. Tamom, men o'zim chiqaman, o'zim bu bilan ziror bilan jang qilaman dedi. Deb o'zi chiqmoqchi bo'lib turgan vaqtda buni oldiga bir uni nimasi bor ekan? Astafon degan nimasi bo'ladi. Ya'ni qo'mondonlardan biri bo'ladi. U kelatda aytadiki, meni nima qiling, meni chiqaring dedi Vardonga. Siz nima chiqasiz? Faqat dedi, meni to'g'risini aytsam dedi, sizni qizingizni meni ko'ylim bor edi dedi. Shu qizingizni menga berasizmi dedi. Men chiqib o'shani kallasini olib beraman ziror dedi. Men qizingizni berasmi deganda, mana shuncha hammasini guvoh qildim, mahra o'sha dedi. Agar o'shani olib kelsang, senga qizim dedi. Bo'l seniki dedi. Desa bu, a bo'ldi bo'lmasam dedi-da, keyin chiqib ketadi ziror oldiga. Va ziror roziyallohu anhu <clears throat> oldiga chiqib, Ya'ni jang ikkalasi jang boshlaydi, qattiq jang, lekin bu haqiqatdan bu ham kuchli jangari bo'lar ekan. Ikkalasining orasi qattiq jang ketadi. Ikki taraf o'zinikiga ya'ni nima berib turadi, dalda berib turardi. Xolid Valid ham o'z yerardi, ya'ni nima bo'shashyapsan deb Xolid Valid ham unga dalda berardi. Hmm. Mana shu vaqt ko'rdik ham, uzoqroq jang bo'ldi, ya'ni ikki taraf ham qattiq jang ketyapti. va oxiri sekin-sekin ko'rdi-da, rumliklar susayotganini ko'rdi, "Bardan aytdi, bar o'zim chiqaman" dedi. Dedida 10 ta odamni yig'di. O'zining eng sara botirlardan 10 tasini yig'dida chiqamiz dedi. Uni hozir o'zimiz qatl etamiz dedi. 10 tasi shunday chiqayotganini ko'ryapti, da Xolid Valid, u ham 10 ta o'zini nimalardan yig'di, sahobiylardan. 10 ta jangani yig'dida 10 taga 10 ta dedi. O'zi aslida bu yerda muallif aytadi, hattoki Xolid roziyallohu ketib chiqitmoqchi bo'lgan ekan. Hmm. Yondagilar hech kimsa oldingizga oling deb shunaqa nima qilishgan, keyin olgan. 10 ta odamni olib, bu ham chiqdi. Ikki taraf bir-biriga yo'liqdi shu yerda, hattoki nima qildi Ziror ibn Azvar ana uni qatl etdi. So'ngra ikki taraf 10-10 bir-biri bilan yo'liqdi. Hmm. Hammasi yo'liqdi-da, Xolid invalidni, ya'ni jangi uslubini ko'rib turib, ana u Vardan bar chekinadi orqaga. Yana orqaga chekinib ketadi. Vardan chekinadda, xullas ikki taraf keyin yo'liqib ketadi. Vardon qatl etilishdan qo'rqgan rumliklar unga yordamga boradi. Ikki tara musulmonlar bilan, demak, rumliklar mana shu o'rinda yo'liqdi. Va so'ngra <clears throat> orada bir qattiq jang bo'ladi to asr vaqtigacha. So'ngra asr vaqti bo'lgandan keyin, qattiq jang bo'lgandan keyin asrda to'xtaydi, musulmonlar jang to'xtadi, ular kofirlardan to'xtadi, nasoralar ham. Orada dam olish bo'ldi. Mana shu vaqtda 3000 tadan ziyod rumliklar qatl etilgan edi. So'ngra ular orqaga qaytdi, bir-birlari bilan mashvara qila boshlashdi ular. Rumlilar mashvara qildi, ko'rishyaptiki ular yutkizyapti. Vardan aytdiki, bular bilan birinchi marta ham yo'liqqanman. Bular yengish qiyin bo'lgan askarlar. Bular to jang qiladigan askarlar dedi. Buni bir boshqa tariqasini qilishimiz kerak dedi. De, hamma atrofdagilar bilan yig'ilganda shuni aytganda ular maslahat berdilarki, bu bilan borib yana bir sulh haqida gaplashib ko'raylik deydi. Ya'ni dushman sizni yenga olmagandan keyin sulh qilishga, ya'ni dunyo bilan aldashlikka ular harakat qiladilar. So'ngra o'zlarini bitta rohiblarini, domlalarini jo'natishdi Xolid roziyallohu anhu Va u keldida, ya'ni men Xolidni xohlayman dedi. Xolid roziyallohu anhu chiqqandan keyin sen mana shularda amirimisan deganda, shunaqa deyishadi-yu dedi. Modomiki men Alloh va rasulining itoatli bo'lsam dedi. Bihada nusirtum alayna. Mana shuning sizlar g'olib bo'ldinglar biz ustimizdan dedi. Alloh va rasuliga itoat qilganlar uchun dedi. So'ngra aytdiki, senga yana baribir bu ham pastkegisi yo'q. Bu podshohimizni Vardonni senga rahmat kelyapti dedi. Shuning uchun kelinglar yana sulh qilaylik dedi. Hammalarga shu tillo beramiz dedi. Har bir kishi boshingizga ma'lum bir miqdorda tillo beramiz, endi chiroyli bu ziynatli kiyimlar beramiz, jangni bo'ldi qilinglar deyapti. Xuddi hali Tojikiston davrida ham aldagan-ku. Mujohidlarida qana dunyo ba'zilar aldangan, xiyonat qilgan mujohidlar ham bo'lgan-ku ana shu vaqtda. Ya'ni mol dunyodan kelar ekan. Keyin mana shuni beraylik, tinch turinglar, bu urushmaylik dar ekanda, sulh ko'tar ekan. Ya'ni ularda birinchi bu mag'lubiyatga nimasi? Shu vaqtda agar mujohidlar agar sulhga qo'l cho'zsa, ular mol dunyosini olsa, albatta Alloh taolo dunyo va oxirat xor qilar ekan mana bu insonlarni. Ya'ni bu inson aytdiki, Xolid Valid sulhga qilaman, faqatgina jizya evaziga dedi. jizya xor bo'lgan holda jizya berasa, uni biz belgilaymiz dedi. Sizlarga mol dunyo bersangiz tashlab ketib qolmaymiz. Biz u har yil olamiz sizlardan. Bunga unamaydi ular biladi. Bizni bizib payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan 3 ta yo'nalish bor, yoki islomga kirasizlar, yoki jizya, yoki qatl dedi. Shu shu oldindan shu gapni aytib kelyapmiz, yana shu gap dedi. Boshqa imkoniyati yo'q, boshqa variant yo'q yana dedi. Demak, bizlarga mana shu narsa tursinda esimizda. Ya'ni bulardan umid yo'q bo'lgandan keyin yana qayta borib, yana Vardonga aytdi. Vardon aytdi, aytmadimmi bular bar oxirgacha jang qiladigan odamlar? Hmm. dedi u aytdiki, to'g'risini aytaymi dedi. Sizlar o'zingizlarni mana shu nasoro dininglarga yaxshi amal qilmay qo'ydinglar. Hmm. O'zingizlarni kitobinglar Injilga amal qilmay qo'ydinglar. Ko'p harom xalij ishlarni qilyapsizlar, zulm qilyapsizlar, zo'ravonlik qilyapsizlar. Shuning uchun Alloh sizlarga mag'lubiyat qilyapti, mag'lubiyatni beryapti deb hmm. o'zini qavmini ma'lumot qilib ketdi. Va u shunday qattiq siqildi. Ya'ni bir xila qilaylik dedi. Bularni hiyla bilan yengilmasa yengolmaymiz dedi. Ularga borib hozir yana bitta odam jo'natasiz dedi. u baro aytsa unga Semran u bir daraxtzor yer bo'ladi, chakrakzor ko'p chakalaklari ko'p bo'lgan va daraxtlar ko'p bo'lgan yer bo'ladi. Ana shu yerga dedi 10 ta bota, sara botalaringizni yashirib qo'yasiz dedi Ertasi kuni ertalab, ertaga ertalab ana shu bilan ko'rishlikka bugun gaplashib qo'ying dedi Xolid bilan. yakka yakka uchrashib, sen mana sulh qilamiz, sen aytgan jizyani biz beramiz. deb ayting dedi. O'sha sen buni faqat yolg'iz uchrashaylik deb aytasiz dedi. U ana shu yerga kelganda yashirinib yotgan siz ana shu botirlaringiz dedi. uni faqat bir kecha oldin jo'natib qo'yinda ular dedi 10 tasini. Ular hujum tezkor hujum qiluvni qatl etishadi Ular ruhiyan, ruhan tushkunlikka tushadi, ta'mirlar qatl etgandan keyin g'olib bo'lib zuladi ustidan dedi. Deganda <clears throat> bunga yoqib tushadi. to'g'ri aytding dedi-da, darhol 10 ta odamni yig'adi-da, eng sarabotlarni yig'adi-da, shunga kelishuv qiladi u. ular bor ana shu kamen olib turish kerak bo'ladi. So'ngra o'zini suxandonlardan bo'lmish, tarjimonlikni yaxshi qiladigan, arab tilini ham yaxshi biladigan fasih arab tilini biladigan Davud ismlik o'zini tarjimon chaqiradi. Bunga aytadiki, borib Xolidga aytgin deydi. Shunaqa shunaqa ertaga ertalab men yo'liqadigan bo'lsa, uni shu yerda hal qilamiz ishni deydi. Deganda, sizga nima degan, xira qilayotgan umuman ular bilan sulh qilma degan-ku deydi. deb unga qarshi qiladi bu tarjimon. Deganda aytadiki, men ular bilan sulh qilmayapman, xilamiz bor dedi. Deb ana shu qilgan xilasini bu tarjimonga ham tushuntirib qo'yadi. So'ngra bu tarjimon Xolid ibn Valid bilan uchrashuv keladi. Bu unga ham aytadiki, Xolid ibn Validga podshohning niyatini aytadi. shunaqa ertaga ko'rsiz, siz bilan ko'rishmoqchi ekan ana shu yerda deb joyini ham aytadi. Ana shu daraxtzor yerda ikki ayla xolis bilan uchrashmoqchi ekan. yakka yakka uchrashmoq, hech qanaqa odamingiz kelmasin ekan, bizdan ham kelmas ekan, ikki ayla uchrashib shunaqa hal qilib olar sizlar dedi. Ya'ni rijollarcha, erkaklarcha bir uchrashuv bo'lar ekan dedi. Deganda Xolid Valid aytadiki, agar xiyla qilishadigan bo'lsa dedi, biz deydi hiylalarni kashf qiladigan zotga biz sig'inamiz dedi. Albatta Alloh bizga yordam beradiki, senlarni hammani qatl etamiz dedi. Bizni hiyla hiyla qilmasin dedi. Deb aytadi Xolid Valid. Ya'ni u kishini shunday viqor bilan, ya'ni shunaqa bir jiddiy bergan javobidan bu tarjima o'zi qo'rquv uchadi. Hmm. Qo'rquv uchadda bar ichida aytadiki, "Bu bar g'olib bo'ladi-yo" deydi. Ya'ni Xolid Valid shijoatini ko'radida, hmm. so'ngra o'zi aytadi bu tarjima men ichimda o'yladimki vardon baribir Xolid qo'lida qatl etilsa kerak hmm. vardon o'zini o'g'liga boy Hamdon ibn Vardan o'g'li o'lgan edi-yu. Shu o'g'lini sog'ini qolib chiqili biz amiram dedim deydi. Deb sekin orqaga qaytayotdim deydi, qo'rquv bosar ekanda bu tarjimonda to'r kelatdi Xolid validni oldiga kelatdi. aytadiki, men sizlardan bitta narsani so'ranaman deydi. Ey Xolid deydi. Menga omonlik berasizlarmi deydi. Menga va meni oila bo'lcha qalarimga omonlik berasizlarmi deydi. Men sizga bitta narsani aytaman deydi. Men baribir ko'rayapman sizlar ertaga g'olib bo'lasizlar deydi. Shuning uchun menga omonlikka ahd bersiz, men sizga bir narsani aytaman deydi. ahd beraman dedi. Desa ertaga falon falon yerda 10 tasi bekin bekiniladigan bo'lgan sizni kutib turishdi dedi. Shu vaqtda kutib turadigan bo'ldi dedi. Deganda Xolid Valid bo'ldi, agar sen rostgo'y bo'lsang, biz biz ahdimizni vafo qilguvchimiz dedi. Bo'ldi, bor hech kim sen aytmasang dedi, biz ham dedi, agar sen xiyonat qilmasang, bizdan xiyonat bo'lmaydi dedi. Men senga omonlik beraman dedi. Deb uni jo'natib yuboradi. podshoh oldiga. Bu kishi Abu Bayd ibn Jarroh bilan yana mashvara qiladi, nima qilishlik haqida. Mashvara qilganda yana yana bu yerda muallif aytadi Abu nimani Abu Bayd ibn Jarroh oldiga kulib kelgan ekanda Xolid Valid. Rasa o'zini ishonmasa kulib kulib kelgan ekanda nima bo'lyapti? Alloh seni oxiratda ham kuldirsin, ya'ni oxiratda ham xursand qilsin. Nima kulyapsan, ey qo'mondan deganda shunda Xolid Valid degani shuna shuna bo'pti deb aytib beradi. Deganda keyin bu ham Abu Bayd ibn Jarroh ham kuladi. So'ngra aytadiki, men o'zim yakka boraman dedi Xolid Valid. O'zim yakka borib, o'ntasini ham inshaalloh o'ldiraman, uni ham o'ldiraman dedi. Deganda ey amir unaqa qilmagin Alloh taolo lahum mastata'tum bor quvvatinglar bilan tarbiyali ko'riladigan sen imkoniyating bor bu yerda boshqa nafalat olish bu sharam mumkin emas edi. o'zingga odam olgin dedi deb yana 10 ta odamni aytadi so'ngra bu yerda 10 ta musulmonlarni ya'ni sara botirlardan talab oladilar jumladan ularning ichida Zirol ibn Azvar, Mu'zim al-Jabal, Rafi' ibn Umayralar bor edi. Sa'id ibn Zaydlar bor edi. Bu o'nalasini talab oldida, o'nalasini ustida boshliq qilib zirar mazvarni boshliq qo'ydi. qo'yadi. Ancha kofirlarning mazasini qochayapti shu sahobiy mashalloh. Keyin so'ngra zirorga aytdiki, shu faqat ulardan oldin borishinglar kerak edi dedi. Bugun kech payt borishinglar kerak. Ular kelar ekan shunaqa deganda, bundan ko'ra menga ishtahali ish yo'q dedi. Jang men ishda ishtahali narsa dedi-da, bo'ldi Amir, men boraman dedi. Siz ertalab boravering dedi, men ungacha borib nima qilaman dedi Bu 10 onalasi bor ana shu yerda joy pozitsiya oladi. Zirar Nazor 10 tasi. Hali 10 tasi keladi. rumdagi. U bilmaydi sotilganini ular. Keldida ular charchab kelgan bittasini payray qo'yar ekan, qolgani uxlab qolar ekan. Charchab kelishganligi uchun. Endi ular deb o'ylashgan. Deganda bu bittasiga razvedkaga boradi-da, Izroil Nazvar o'zi razvedkaga boradi, ko'radiki uxlayotganini. Seylan oldi keladiki, Alloh taolo ishimiz oson qildi, hammasi uxlayapti dedi. Xohlay xohlagan tanlarsiz, inshaalloh hammasini olamiz dedi. Bitta haligi bitta parada turgani borib terror qilishadi. Texnikni o'ldirishadi-da uni. Sezmay qoladi narigilar. Hammasini ana shu yerda qatl etishadi. Hmm. qatl etishadi. ana shu yerda keyin <clears throat> ulardan jihozlarni ham yo'qni g'animat qilib olishadi. O'zlariga yo'lishadi, shu yerda joy olishadi. Keyin keyingi safar inshaalloh shu yerda Xolid ibn Validni ko'rishni o'tamiz. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu keyin ertalab tong otgandan keyin u bilan uchrashadi.